kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon fassara karatu daidai ya kuma mana baiwa da dacewa da yin aiki wanda yake daidai muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rahama da jinƙai zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinsu ayyukansu na ƙwarai Allah ta'ala ya amsa wuraren da suka kuskure Allah ta'ala ya yafe musu ƙasarmu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya da albarka kuncin rayuwa da ake ciki muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana ya sawwaka mana duk wanda ke fama da abun da zai ci muna roƙon Allah ya sauwake masa hanya ta halal wanda ke fama da neman matsuguni Allah ta'ala ya sauwake masa matsuguni na halal wanda yake fama da wahalan kudin makarantar yara ko na jinya ko na wata hidima da ke da muhimmanci ko ta wajabta a kansa muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na alhayyu alqayyum Allah ta'ala ya sauwake gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da ya fi ƙarfin wani a cikinmu a wannan ƙasa yau Allah ya sa gobe mutum ya fi ƙarfinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ɓangarori da yawa na ƙasarmu da ake fama da jarrabawa Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya ‘ya'yanmu ‘yan mata da aka sace a federal universities na gusau da dutsen ma kusan yau wasu a cikin cikinsu kwanansu ɗaya a hannu muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya kubutar da su ya kare musu mutuncinsu da addininsu da lafiyarsu dukkan wani mutum da aka yi garkuwa da shi a ko'ina yake a Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da shi idan garkuwa na zalunci ne waɗanda suke zalunci suke garkuwa da mutane muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiryu ba muna roƙon Allah ta'ala ya taƙaita fitina ɗin da bala'i da musiba ta kare a kansu baya ga haka na san da dama akwai waɗanda an musu rashe-rashe wasu na samu labari wasu ban samu ba wanda aka masa rashi na mahaifiya ko na mahaifi ko na ɗan uwa ko wa ko ƙani ko iyali ko mai gida muna roƙon Allah ta'ala ya kai rahama gare su Allah ta'ala ya ba wa iyalansu haƙuri na rashi gaba ɗaya sannan ‘yan uwanmu da suka samu jarrabawa a jihar Kaduna musamman na tudun biri a igabi local gamman muna roƙon Allah ta'ala daidai su Allah ya karɓa wuraren da suka kuskure Allah ya yafe musu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da yafiya zuwa gare su waɗanda kuma aka yi garkuwa da su su ma jiya da na samu labari a wannan wuri Allah ta'ala su ma ya kubutar da su muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗannan ababe marasa daɗi da suke faruwa muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye aukuwansu nan gaba dukkan wani abin da bai da daɗi Allah ta'ala ya kiyaye aukuwansa nan gaba waɗanda suke irin waɗannan ababe idan da ganganci ne muna roƙon Allah ya shirye su idan ba da ganganci ba ne Allah ta'ala ya taƙaita fitina da musiba su kare a kansu ya kuma kare salihan bayi daga wannan cutarwa ɗin yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na na 21 har mun kai 21 ko ni da nake son a tsaya da a darasi na 15 za mu iya gamawa yau littafin ma <laughs> babbar magana ah, ba zai gamu ba kun san ba zai gamu ba ko eh, ba zai gamu ba gaskiya ta Allah na'am sai a kunyar da a gara gudu kuma mutum da lafiyarsa ya ce zai gudu kun hana shi shi gudu kan ba motsa jini ba ne eh ko banda na karatu banda na karatu darasi na ashirin da ɗaya don a karan farko da na karantar da hisnul muslim duk da na takaita bayanan ina zaton kamar darasi goma aka yi aka kammala shekara goma sha biyar da suka wuce Eh, darasi goma muka yi dukkaninsu amma dai na san ba a tsawaita bayani irin wannan ba wannan saboda muhimmancinsa ina buɗe matsaloli da suka shafi tauhidi da aƙida da tawakkali zuwa ga Allah da abin da ya shafi yaƙini da kuma dacewan addu'o'in ga rayuwar mu a yanzu saboda su ayoyin ƙur'ani da kuma hadisai ingantattu suna dacewa da kowane zamani babu wani zamani a duniya da zai zo wai ƙur'ani ya zama bai dace da zamanin ba babu zamanin sannan babu wani zamani a duniya duk ci gaban zamanin duk nagartan zamanin duk lalacewan zamanin babu zamanin da hadisai da ƙur'ani ba sa dacewa da shi babu shi kuma wanda ya ce abin da ya zama wajibi dukkan mutum na kwarai ya yi imani da shi kuma duk abin da ya dame mu babu abin da babu maganinsa a wurin Allah subhanahu wata'ala babu shi kowane irin abu ne akwai maganinsa a wurin Allah subhanahu wata'ala na'am za mu tashi a babi na nawa ke nan na 44 ne ko 46 ne ko 44 ne ina ga ko 44 ne babi na 44 a hisnul muslim min azikarin kitabi was sunna ne <clears throat> ma ya kulo wa yaf'alu man aznaba zamban abinda zai aikata wanda ya faɗi ko kuma abin da zai faɗa ya aikata dukkan mutumin da ya faɗa cikin zunubai yau idan zan tuna muna nawa ne ga wata 26 ne ko nawa 26 ne ko zai zaba 26 ga watan jimada ula hijira shekara ta 1445 insha Allah don haka ma ya ƙulu abin da zai faɗa wa yaf'al kuma ya aikata abu biyu abinda za mu faɗa mu aikata idan shaidan ya yaudare mu muka aikata zunubi ga dukkan musulmin da ya samu kansa a cikin zunubi bayan ya gane zunubi ne to zai faɗi wata magana kuma zai aikata wani aiki idan ya yi wannan akwai kyakkyawan zaton Allah ta'ala zai yafe mar zunubin da ya aikata Allah ta'ala ya yafe mana zurbanmu gaba ɗaya ustaz sai ka karanta wannan mu ma mu biya duk da dai ba addu'a bane amma ka karanta shi din don muhimmancin sa ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له wannan hadisi iya ما matukar مهمانشي kuma na ɗauki wannan sunna daga cikin sunnonin da aka ƙaurace musu ba a aiki da su a yanzu wata sallah ce mai matuƙar muhimmanci da ya dace kowane musulmi ya rika yinta sunanta salatu tauba wato sallan tuba zuwa ga Allah wannan shine sunan da magabata suka sa mata wato sallar neman yafiyan Allah neman gafara ta Allah sai a ce masa sallan tuba kuma na daga cikin muhimman as-sunan al-mahjura wato sunnonin da aka kaurace musu fiyayyen halitta yace ma min abdin babu wani bawa yuznibu zamban da zai aikata zunubi fayuhsinu tuhur kuma ya kyautata wankansa ko tsarkinsa ko alwalarsa thumma yaqumu sai ya tashi fayusalli yayi sallah raka'atayn raka'a biyu thumma yastaghfirullah kuma ya nemi gafara Allah illa ghafarallahu la Fati Allah ya gafarta masa la ilaha illallah jama'a mu ji karfin wannan addu'a da muhimmancin wannan sallah da kuma sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sallar tuba wacce mafiya yawan musulmai a yau ba su aikata ta hadisin ya zo a cikin sunan ne na imam ibnu hibban rahmatullahi alai hadisi na 2427 riwaya ne kuma na abubakar siddiq as-siddiqul akbar radiyallahu an cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yace babu wani bawa mamin abudin babu wani bawa yuzinibu zamban da zai samu zunubin wani zunubi ko ya aikata aikin zunubi sannan fa yuhsinu tahur sai tashi ya kyautata at tahur wato in wanka ne bai da shi yayi wankan tsarki in yana da wanka yayi alwala in kuma bai iya bukatan tsarki yayi tsarki yayi alwala shine fa yuhsinu tuhur yayi alwala yadda sunna ta karantar thumma yaqumu sai tashi fa yusalli tayin sai sallaci nafila raka'a guda biyu idan yayi wannan thumma yastaghfirullah sai nemi gafara Allah illa ghafara Allah la fati Allah ya gafarta masa abubakar siddiq radiyallahu an bayan ya karantar da wannan hadisi sai karanta wasu ayoyi a qur'ani da Allah yake cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها wa ni'ima ajrul amilin wani sura kenan ali imran aya ta nawa 135 da 136 jazakallahu khairan haka ne sai karanta wannan ayoyi matakan da ake dauka idan mutum yayi in yana son yin salatu tauba kamar yadda yazo a cikin eh, sahih na ibnu hibbana hadisi na 2427 shine mutum zai tashi in wanka ne bai da shi yayi wanka na ibada sai ya fito ya yi sallah idan iya da wanka sai ya yi alwala ya yi alwala mai kyau da aka ce fayi suna tsuhur sai ya yi alwala yadda fiyayyen halitta ya karantar da alwala kuma ya fara ta da basmala bismillah ya kuma kammala ta da addu'ar rufewa summa ya ƙumu sai ya tashi fayi salli can sai sallaci raka a biyu a cikin salatu tauba fila raka a biyu malamai suka ce in ya karanta fatiha shine sharadi in ya ƙara sura yayi in ya takaita kan fatiha yayi daidai ba sai ya ƙara ba shaikul islam rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 23 shafi na 215 yana cewa wannan sallan ana yin ta a kowane lokaci hatta a lokutan da aka hala sandan lafila ya halatta mutum ya yi salatu tauba a lokacin matukar ya tuna yayi zunubi sai tashi yana fila raka'a biyu ya sallace ta ana yin ta a kowane lokaci mafhum tayyib idan yayi nafila raka'a biyun nan thumma yastaghfirullah sai nemi gafara Allah abin da ya tabbata a sunna shine yana iya karanta ainihin kafaratul majlis kafaratul majlis shine subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ko nan darasin muka yi kullun da ita muke kammalawa mu tashi sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata ga Allah tare da me da kuma yabo da godiya gare shi ashhadu an la ilaha illa ant na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka wannan kafaratul majlis riwaya ne na imamu Abu Dawud rahmatullahi alayhi ya zo a hadisi na 4859 cewa idan mutum ya karanta wannan addu'a insha Allah ta'ala zulubinsa Allah zai yafe masa mafhum tayyib so ke nan sharrin shaidan ne yasa muka manta da wannan muhimmiyar sallah a yanzu saboda mai saboda shaidan zai yi fushin dinmu mu saba wa Allah amma ba zai tuna mana mu nemi gafarar Allah ba shi sa a ka'ida daman duk wani aiki bayan nan malamai suka ce kuma in mutum ya samu iko sai ya biyo bayan wannan da yin wani aiki na alkhairi saboda yin aiki na alkhairi yana taimakawa wajen tunkuɗe gafar neman gafara na Allah yana tunkuɗe zunubai kuma yana sa Allah ya gafarta mana wa inni la ghaffarun liman liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada kaga wa inni laghaffarun lalle ni mai tsananin gafara ne inji Allah ga wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kwarai ya kama hanya ta shirya kaga sai Allah yace zai yafe masa so yin aiki na kwarai iya da muhimmanci wannan zai zama suratul qaha ayata na 82 haka ne Allah ya maka albarka zai zama suratul qaha ayata 82 haka ne so kaga Allah zai yafe maka. kuma daga cikin ayyuka na kwarai da ake yi in mutum yayi zunubi yayi salatu tauba inda hali to yayi sadaka gwargwadon abin da Allah ya sauke maka ko sadakan kudi ko sadakan ruwa ko sadakan abinci ko sadakan tufafi idan kai wannan yana ƙara tabbatar da cikakkiyar tuba zuwa ga Allah na Allah ya yafe maka inda ka kuskure masa ce sa Allah ya ce in tubudu sadaqa fa wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir zai zama suratul baqara aya ta 271 kenan zai zama kaga sai Allah yace in kuka bayyana sadakokin ku madalla da ita amma inda za ku boye ku ba wa fakirai to wannan shi yafi alkhairi Allah zai kankare muku kurakuran ku wayu kaffira ankum min sayyi'atikum kuma yace wallahu bima ta'maluna khabir so iya da matukar muhimmanci mu bawo salatu tauba muhimmanci sunna ce da take mahajura wato wata aka kaurace mata ba a sai yan kadan daga cikin mutane ya dace ko idan mu ne ga sabon Allah ko hannun mu ya taba sabon Allah ko kafar mu ta je wajen sabon Allah abinda bai dace kai ba duk abin da kake yi kake ga ba ta so wani ya san kana yin sa to ka tambayi kanka saboda me saboda shi mummunan aiki baka son kowa ya san da shi amma aiki na kwarai fa kana boyewa dan ikhlasi amma in ya bayyana baya tayar maka da hankali so sai mu dage mu gane duk abin da muka kuskure su dan yan adam ba mutumin da yake ma'asumi in ka cire annabawa da manzanni hatta sahabbai radiyallahu anhum suna iya kuskure amma mu abinda addini ya karantar da mu shine alkhairan su yayi wa kurakuran su kau. dalilin wannan yasa tun a duniya Allah ya yafe musu kurakuran ya ba su aljanna mu kuma ba ma tuhumar mutumin da Allah ya ba shi aljanna tun a duniya mun san nagartar sa babu kokonto a kanta amma sahabbai suka iya kuskurewa amma nagartar su ne da aikin alkhairi ya yi wa su fintin kau kuma tun a duniya Allah ya yadda da su ya gafarta musu don haka sallah ta tuba muhimmiya ce sai mu dace ge mu ga muna aikatawa a duk lokacin da shaidan ya yaudare mu muka aikata wani kuskure da ido ko da baki ko da hannu malamai suka ce ana yi akan kaba'irar zunub was sagair ko manyan zunubai ko kankanta duk ƙanƙantar zunubi kana iya yi duk kankanta saboda mu abin da muke gani kananan zunubai ne sahabbai suna gaya wa tabi'ai suka ce mu fa a zamanin fiyayyen halitta da yake rai tsakanin mu abin da kuke gani kuna ga adaqu min ash-sha'ri yanzu gaba ɗaya kaman siraran zunubin bai wuce gashi ba amma mu a zamanin manzon Allah muna ga zunubi ne in mutun ya aikata ya shiga uku wannan fatun a zamanin tabi'a yake fada abin da muke gani a zamanin fiyayyen halitta in mutum ya ya shiga uku ko a wurin kuna ganin sa garami ne to yaya kuma a yanzu yaya kuma a yanzu idan ka kadai a kallon talabijin kana canja station ya ishe ka ka je wani tasha ana waka ka je wani tasha ana rawa ka je wani tasha ka ga kaman tsirara ake wannan kaɗai ya ishe ka ba ka da niyya amma in za ka canja tasha in kai wasa sai haka ya faru gare ka intanet kana hawa ba ka da niyyar ganin wani abu sai gashi kawai immediately akan screen din akwai intanet ba kai niyya ba kana shiga youtube mai yiwa kira'ar qur'ani kake so ka ji kawai sai ka ga wani abu na ci gaba gare ka ba ka ma da niyya to wallahi ko a waɗannan ayyuka idan idan ka gani in zaka tashi yi alwala kayi nafila raka'a biyu kai nemi gafarar Allah yana da muhimmanci don abin da muke renawa wani lokaci shine sanadin halakar ɗan adam kuma kafaratul majlis din ka duba kamar yadda imam ibnu kafir ya faɗa rahmatullahi alai yace tana kama da wata sura a qur'ani wata sura shine idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja sai ce fasabbih bismi rabbika sai ce me wastaghfirhu sai ce kuma innahu kana tawwaba kaga subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta sai me astaghfiruka wa atubu ilayk innahu kana tawwaba a karkashin tafsirin yace wannan tana dacewa kuma akwai littafi da ya rubuta muhimmi akan kafaratul majlis da dukkan hanyoyin da isnadinta ya zo cewa tana da muhimmanci kuma ana karanta ta a ƙarshen salatu tauba ana kuma yin kowane istighfari kaga dama kana cewa ya Allah ka yafe mu Allah ka gafarta mini Allah ka kare ni daga komawa ga sabon ka Allah ka yi kaza ko da Hausa kai addu'o'i suna da muhimmanci insha Allah Allah ta'ala ya samu wani lafiya inda muka yi daidai Allah ya karba inda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana babi na 45 du'a da shaytan wa wasawisihi addu'an da ake yi don koren shaidan da kuma koren wasu wasin shaidan ya sa maka kokwanto ko wasu wasi a zuciya saboda shaidan ke sa maka kullace-kullace a zuciya kana zaune ba ka tuna komai daga kayi kabbaran sallah sai fara tuno maka matsaloli zaka kaga akwai kayan sallah da za ka kaza shi yara za su je hutu sannan za a biya kudin nectar sai ka fara tunanin duniya wani lokaci ma tunanin ciniki kake yi kasan na ce zan je ni london na je london zan yi kaza sai ka fara tunani amma in kana zaune ba tunani amma daga ka tsaye da sallah to nan kake fara tunani iya daga cikin wasu wasan shaidan shine bai barin mu lokacin bautan Allah mu bauta wa mu Allah yadda ya dace mafhum tayyib ara ma sai ka karanta mana addu'a na 141 da 42 da kuma 143 الاستعاذة بالله منه الأذان الأذكار وقراءة القرآن الاستعاذة بالله الاستعاذة بالله الأذان الأذان الأذكار وقراءة القرآن الأذكار والقراءة القرآن waɗannan al'amura guda uku su ake yi lokacin koren shaidan da kuma neman taimakon Allah akan wasu wasin shaiɗan shi ne malam ya kawo su a matsayin zikiri na 141 da 42 da 143 na farko al-isti'aza billahi min neman tsarin Allah daga wannan shaidan ɗin. wannan asalinsa hadisi ne riwaya na imamu abu huraira radiyallahu an abraham bin hadisi iya wurin imamu muslim ya kawo shi hadisi na 389 wanda yake bayyana isti'aza neman tsarin Allah daga shedan yana taimaka wajen koran shedan cewa shine hadisin da ke bayyana cewa idza nudiya lis-salat kai kiran sallah shedan yakan juya a guje sai toshe kunnensa yana yana ihu kada ya ji kiran sallah wato bayan ya toshe kunnan ihu yake yi in an kammala kiran sallah sai ya dawo in an fara da iqama kuma sai ya me sai ya gudu in an kammala sai ya dawo in an nemi tsarin Allah sai ya sake guduwa kaga wannan ababe uku sai suka tabbatar mana ana koran shedan da su na farko kiran sallah na biyu ta da iqama na uku isti'aza to don haka wannan isti'aza din ya daga cikin hadisin Abu Hurairah na Muslim rahmatullahi alaihi hadisi na 389 isti'aza akwai fuskoki da dama in a wajen sallah ne ya halatta ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda na yi magana mai tsawo sati da ya gabata in a cikin sallah ne malamai da dama suna ga wannan isti'aza ta yi kamar Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah na kama maganganun sa na kuma istishadi da tamamul minna da kuma inda ya fitar da hadisin ba sai na maimaita ba cewa yana ga yafi dace a karanta a'udhu billahi samiil alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه saboda riwayar hadisin Jubair ibn Mut'im alaihi rahmatullah sannan ana iya isti'aza idan a gida ne da yawan karanta rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun wannan wani bangare ne na suratul mu'minun aya ta 97 da 98 sai dai 97 dan annan cire farkon takada rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun wannan na da matukar muhimmanci wajen neman taimakon Allah da kuma isti'aza neman tsaron Allah daga shaydan mafhum tayyib 142 yace wal azan da ta da ikama a kiran sallah afwan da kiran sallah shi ma kiran sallah iya cikin hadisin muslim 389 riwayar abu huraira so shi ma daga ciki ne so yana daga cikin koren shedan ko a gida ne yawan kiran sallah ko kuma sanya kaset ko kuma kunna kiran sallah ko a waya ne daga youtube da zai ta maimaita kiran sallah a gida shedan na gudu a wurin ana koren shedan da wannan gidan da ake yawan isti'aza shaidan na guduwa gidan da ake yawan kunna kiran sallah shaidan baya zama a gidan na uku wal azkar gidan da ake azkar shaidan baya zama a gida Azkaru sabah azkarul masa azkarun naum zikirin safiya zikirin yammaci zikirin bacci zikirin shiga gida zikirin fita a gida zikirin shiga banɗaki da fita a banɗaki duk waɗannan azkar na koren shedan a gida in kana azkarus saba a gidanka yana koren shedan da wa qira'atul qur'an haka karatun qur'ani a gida shi ma yana koren shedan ai ba za mu manta hadisi ko na Abu Hurairah ba ko radiyallahu anhu yake cewa la tattakhidhu buyutakum quburan fa inna ash-shaytan yafirru min da zai tuqra'u fihi suratul bakara. wannan hadithi iya sahihu muslim hadisi na 780 annabi tsira da aminci tabbata gari ke cewa kar ku sanya gidajen ku su zama makabarta don shaidan yana guduwa daga gidan da ake karanta suratul bakara. ina ba wa duk magidanci shawari kada a yi aba 24 a gidansa ba a karanta suratul bakara ba ko da a kaset ne ko a television ne ko a intanet ya shiga youtube ya yi playin bakara in bayi da lokacin da shi zai karanta kullum wannan shi ne duk yadda aka takura in dai gida da mutane to kada a yi awa 48 ba a karanta bakara a gidan ba musamman idan kana da mata da kuma yara bil hakika gidan da ba a karanta wannan ba a rabuwa da aljanu kuma aljanu masu cutarwa waɗanda suke shaidanu da 'yan tasha da 'yan bangansu da 'yan kalara da 'yan tsara suka su ma duk suna da su to za su takura wa 'ya'yanka da matanka a gida ka ga mace ba lafiya a rasa mai yada dame ta a jinya a ji asibiti ba ko ba ta da lafiya mafiya yawa sau da dama matsala ce ta aljani saboda haka suke in dai suka samu dama na cutarwa to magana ta gane sai su buge mutum haka yara ƙanana ko yaro ya ta kuka a rasa dalili duk yana daga ciki to mu rika dagewa ana karanta bakara a gidaje in muna da dama mu karanta in babu mu kunna ko a waya ko a talabijin ko a youtube yadda ya dace sai a kunna kana da ƙur'ani da kai downloading a mobile phone sai ka kunna bakara a ɗaukaka sautin ya zama ta kowanne ɗaki ana iya jin karatun bakara da iya da muhimmanci insha Allah ta'ala idan muna irin waɗannan ababe Allah zai dora mu akan shaidanu da iblis Allah ta'ala ya dora mu akan shaidan ya kuma dora mu akan iblis na'am babi na 46 addu'a'u hina ma yaqa'u ma yarba yarda aw ghuliba ala amri addu'a da ake a lokacin da abin da mutum bai so ya auku ko wani al'amarin da ya yafi karfinka kai dukkan ƙoƙarinka. a jarabawa don ka yi nasara Allah bai kaddara ba sai kuma jaraba ya fito sakamakon bai yi kyau ba to sai ka karanta wannan addu'a ko kuma wani abin da ba ka so ya faru sai ya faru to sai ka karanta wannan addu'a ikira ustaz قدر الله sai mutum ya ce ƙadarullah ƙaddarar Allah ne wa ma sha'a abin da Allah ya so fa'al shi yake aukuwa ba kai abin da kaso yake faruwa ba abin da Allah ya so ne yake faruwa abin da kaso yana faruwa idan ya dace ya yi muwa muwafaƙa da abin da Allah yake so idan abin da muke so bai dace da abin da Allah yake so ba abin da Allah yake so yake faruwa abin da muke so baya faruwa saboda mashi'a ta Allah ita ce tabbas mashi'a ta mu ba ta zama tabbas sai ta dace da son Allah wannan addu'a na da muhimmanci kar mu zauna muna da na yi kaza da kaza bai ba Ai da ma kaza ne ai da kaza bai faru ba sai ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'al ko kuma qaddarallahu wa ma sha'a fa'al duka ya tabbata qaddarallahu abinda Allah ya kaddara da abinda ya so shi yake faruwa wannan addu'a na da matuƙar muhimmanci tana da matukar muhimmanci cewa idan abin da ba maso ya faru ko na rasuwa aka maka ko na wani hatsari ya faru ko rushewan gidanka ko sata aka maka ko wani abu kake so Allah ta'ala bai kaddara ba ko jarabawa kace ba baka samu ba ko wani aiki kake na baka samu ba ko tafiya kai niyan yi Allah bai kadara ta faru ba ko wani abu ka je nema ka dawo baka same shi ba sai ka ce qadarullah wa ma sha'a fa'al ko qaddarallahu wa ma sha'a fa'al hadisi in cikin sahih muslim hadisi ne na 2664 riwaya ne na Abdurrahman bin Sakhr wato Abu Huraira radiyallahu anhu iya da tsawo kawai nan karshen sa ne hadisin ce al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabak shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala ash-shaytan haka hadisin yake amin ya rabu yace mumini mai karfin imani yafi mumini mai raunin imani mumini mai ƙarfin imani ya fi mai raunin imani ka yi ta ƙoƙari da jarinta da togewa da naɗa dantse wajen neman abin da zai taimake ka ko na ilimi ne ko na sana'a ne ko na abinci ne ko na arziki ne duk abin da zai taimake ka kar a same ka da kasala amma fa'in asabaka shay'un idan wani abu ya faru saɓanin abin da kake nema fala ka ce. ai ma wallahi da kaza ne da kaza bai faru ba ai da nayi kaza da kaza bai faru ba sai ka ce qaddarallahu wa ma sha'a fa abinda Allah ya kaddara ya shi yake faruwa fa inna law saboda yawan aiki da law da ma nayi kaza da kaza da ma nayi kaza da kaza fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata gare shi yace tana bude kofan shedan ita kalmar law din nan na bude kofan shedan fa inna law taftahu amalar shaidan laudin nan tana buɗe ƙofar shaidan shi ne da na yi kaza da ban yi kaza ba kamar misali za ka zo ta alim ne da mutum sai ka ce mu je ta sai ni ba zan je ba sai ka zo ka ta alim din Allah ya kiyaye sai ka samu jarrabawa motar ka sai aka sace kana ko ba ga sai fi da gaci <laughs> ai na ce karkaje ka kaje ka ni kaga da ban je ba ga mota ta sai ka gani ai na ce wallahi karkace kai ka jawo kanka dan ba ku yawari ba ka ji wallahi daga ka ji ka azar sai ka ga yana jin dadi wai me wai ka je ka neman ilimi ka bauta Allah ka samu jarrabawa da da wallahi ba mu ji karkace kai ma ga maka inda ka bi magana ta inda haka bai faru ba ko ka tafi aikin haji bayan ka tafi kada sai ka samu amma sata ko gonar ka ta lalace to kaga ni ya bar gonar sa da yara sai kula ko ya tafi aikin haji ya da samu ta lalace ni kaga shi da gonar sa ta ce yanzu buhu goma sha biyar samu ni saba da na samu zan sa haka ko ya tafi aikin haji haka ka tafi aikin haji ka bar gonar ka haka aka gaya maka shi duk mutumin banza yana sha'awan ya ga na kwarai ya ji Allah ya samu jarrabawa shi duk na banza haka yake ba a shi fara na banza a duk duniya bai da buri kaman kowa ya zama sha-sha-sha irinsa yanzu in muna zaune a masallacin nan wata jarrabawa mara dadi Allah ya kiyaye ta faru wani sai bada ya kuma masallaci ta alim sai an yi ta alim sai an karantar da addini mutum kawai tashi daga masallaci ya je zauna ko ba lokacin sallah ba shi dadi yake ji kai abin da ma bai dame ka ba shi yana jin dadi wai ka je bautan Allah ka samu jarraba amma fa shi fa kuma yana tafiya harkar shedan zai tashi daga nan ya tafi ko ingila ko madrid ko barcelona ko ya tafi milan ya kalli kallon kwallon kafa kuma ya je can a hotel ma a sace kayansa a stadium din a sace wayarsa amma shi duwa nan ba jaraba ba ne kai naka kai ne jarabawa kuma in naka ya faru a kan sallan an sace waya sai na gaya maka ina gaya muku ni ba na nutsuwa da shiga masallacin nan masallaci ita sallah ka in kai kai dai ma Allah zai karbe ta me yasa wai sallah kullun sai an je cikin jami'i ni ban da nutsuwa wani lokaci ma ai wasu gulme ke kai su masallacin to sai ya buɗe wata ƙofa wai ya aibata wai mai bin Allah nan ba Dan Allah yake ba to ita ce wannan ita ce sunnar mutanen banza yaya za a yi na ƙwarai su kasa ko na kwarai su samu jarrabawa ai hadisin jiraijiya ya ishe mu hujja na sha magana a kansa ana ganin sa da ibada da ya samu jarraba akan ma masa mai faru suka yi ta murna aka ce kawai wata mace ce ta samu juna biyu ta haifi yaro aka ce kawai sai ta masa sharri aka masa sharri aka tambaye shi waye miji kaza ce juraiju ne ah, ashe da amma masallacin ƙarya ne ai sai da mun ga muku wallahi duk zan ƙarya ne ai wallahi ba dan Allah to shi na banza aka ke so juraiju na masallaci aka je aka rusa masa masallaci yana fitowa aka zo da mace wannan din yace ba nawa bane sai taba da yace kai man abuka waye babanka sai yace ra'il ghanam wani mai mai kiwon awaki ne tumaki mai kiwon tumaki ne yaro na tsumman goro sai ya magana sai shaidanin Allah ya ba su kula su fara shi jireji waliyi ne za ka fara ana kasan kyashi ashe ashe waliyan Allah ne waɗannan so ba su ci riba ba to sai suka sallaba shike ne ya zama waliyi amma da ba waliyi ba ne to sunna ta mutanen banza shine na kwarai ya kasa ko na kwarai a bautan Allah ya samu jarrabawa na kwarai a bautan ne dukkan wata ni'ima ta duniya da aka hana ka don ka bi Allah ka ta dame ka dukkan ni'imar duniya da aka hana ka don ka bi Allah ka ta dame ka dukkan ni'ima ta duniya in dai wai an hana ka ne don kana bin Allah ko don kana zuwa sallah ko don kana zuwa ta'alim ka ta dame ka mu amince duk wata ni'imar duniya muna haƙura da ita akan bin Allah subhanahu wa ta'ala kowace iri ce ba na so na baku misalai amma na baku za ku sha mamaki babu ni'ima ta rayuwa da za mu bar hakan Allah don ita sai a kira ka ce ka bar karantarwa an ka bari za a yi kaza sai ka ce a bana bugata karantarwa ne tabbas harkan Allah za ka batta don duniya ai ba za ka yi ba ce sa ba mu taba hakura da harkar Allah ba in za a mana barazana in za a kimu in za a mana shari ba mu taba daidawa ba ba mu taba daina ba za kuma mu bari ba insha Allah ta'ala hidima za ta yi yawa ka rage amma ka daina hidima na addini kan ai an ci baya sai dai a takaita in babu lokaci amma ba za a daina ba za a yi ko da ta'alim ko da rubuce-rubuce ko da wani abin da ya shafi haka dole sai ka hidima saboda shine tabbas da ba ni son baku misalai inda zan baku za ku sha mamaki abubuwan da muka gani a rayuwa akan hanyar Allah a ce ka bari amma kaza ka ce ba za ka bari ba ba zan bari ba ba na karantar da addini don wani ya jada ni ko don wani ya yi ransa ya ɓaci da ni ina yi ne don tsakanina da Allah tsakanina da Allah na ne shi sa ne ina harka ta addini duk abin da za ka nini na ɓatanci bai dame ni ba kuma bai taɓa sa wai na sai a jamga ba ka wallahi ba sai na yi ba don ban zo in karantar da mutane wane ne isa ba na zo in karantar da su akan Allah ne shi yasa bayan da lokaci ni na kataniya addinin kawai da muka shi zamu karanta in na gama sai in kada riga ta in tashi shikenan ya ishe ni ba wani abu da ya shafi na me zaka tsaya kana magana a awa ne ya zage ka bar karama haba da Allah ka zama matsoraci kanka ne dame ka ko addini duk duniya ba mutumin da zai aibata kai rage maka matsayi a wurin Allah ko a duniya ko ita a nan duniya ba a lahira ba ba mutumin da don iya bakar magana ko sharri ko kazafi zai rige maka matsayi ba taɓa yin haka ba akwai da ya gaya mazan Allah ni haka da ke inna madihi zainin wa zan mi shaimun hadisin ya cin sahihul jami hadisi na 4773 ni yabo na in ne ba mutum yana ɗaukaka, in na zage shi yana kaskanta ya walakanta manzo Allah ya ce karya kake zaka lillahi wahada ba gaskiya ka faɗa ba yace wannan siffar Allah ne ba taka bane Allah ne kadai mai siffar da zai yabe ka ka daukaka ya aibata ka kanka ka kanta ba dan adam bai isa ba duk duniyan nan ba mutumin da zai shiga BBC World ko CNN ko Al Jazeera wai dan ya bata ka wai darajar ka ragu a duniya balle a lahira babu shi to na me yana me ka dan adam ba zai kara ba zai rage ba sai kuma sai kana kula shi <laughs> in ka kare addinin Allah baka damu da kanka ba shi Allah yake kare ka amma in ka tsaya kare kanka sai Allah ya barka da wayanka in kana son kare kanka to ya kai ka wurin alƙali ƙara in ka je wajen alƙali sai ka kare kanka amma a ka zo ka alimu kana damuwa da wai wani ya ci kaza wani ya mun kare wani ya ce ba ba harkar masu addini ba ne sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sautu in ba ta da muhimmanci ba za ka aika sautu ba so almajirai a rika koyan ladabi na karantar da addini muna da matsala a Najeriya duk wata ƙasa idan ka je sai ka ga akwai wani nau'in abin sha'awa a karantarwa ko tsari amma mu duk matsala in ta zo nan sai an yi kace na ce komin kankantanta wai yanzu akan yi wa mutanen Gaza addu'a da Palestine akwai wanda suke gabe dace ba duk duniya ina kaje ake magana wannan a matsayi kuma a masallaci ina za a yi wannan kowane mutum sai an tuhumci addininsa da aƙidarsa kowane mutum wannan kwanakin duk awa ɗaya sai an kashe jinjiri duk awa ɗaya sai an kashe jinjiri ɗaya tun da aka fara babu awa ɗaya da ba a kashe yaro ba wani na shan nono wani ba a yaye shi ba wani an yaye shi amma wai ka musu addu'a na tunanin ko ta ba jama'a me yasa wai mu a Najeriya komai sai an yi musu komai na addini sai an yi mu muka fi kowa addinin nan kuma komai sai mun yi mummunan zato kuma ba ma karanta nasosi mu fahimta yanzu duk wanda tsautsayi ya sa ya fada cikin kafirci ya zama kafiri duk wanda ya gata kafirci kafiri ne ba mu san akwai mawani takfir ba wala yatimmu al-hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani tartafi akwai mawani hatta wani aikin kafirci zai yi amma bai kafirta ba saboda me saboda akwai mawani takfir da suke hanawa kuma ga sunan sun tabbata a ƙur'ani da a sunna amma kullum su uzanni ne abinda ma mutum bai yin ba sai ka kaddara yayi kuma ka faɗa ka kafarta shi bai ma yin ba wanda ya na alherin sai ka ce ba don Allah yi ba inda aka yi rashin sa'a yayi kuskuren sai ka kafarta shi ko ka shirkantar da shi ko ka bid'antar da shi ka kai shi wutar jihar jahannama ba jama'a addini fa dan rahama ne fa shi addinin nan wallahi don rahama aka zo da shi kuma annabi bai da siffa ta bata mutane sai ta gyarawa fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan fabbu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ali imran ayata 159 dan rahamar Allah ka zama mai tausayi da jinkai gare su inda ka zama mai kaushin hali da kaushin zuciya da kowa ya watsa ya barka shi yasa annabin Allah iya da taushin hali annabi fa yace annabi da aka masa wahayi da bin sa wajibi ne inda iya da kaushi na hali da kaushin zuciya da kowa ya watsa ya bashi so dole mu rika zama masu tausasawa a addini masu karantar da mutane a ce shi addinin nan dan rahama ne dan jinkai ne a cikin sunayen Allah akwai jinkai akwai tausayi akwai rahama akwai aminci akwai salama amma a cikin sunayen Allah ba inda yace ni dan sawa a wuta ne amma sai ga sunayen duka suna da alaka da me da tausayi da jinkai da rahama ka ji sunayensa huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus Salamun, mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yi shirikun. cikin suratul hashir aya ta 23 kenan in ka duba in zai kausa ce al mutakabbir ko al jabbar iya da ikon ya sa ayi abin da ba a yi niyya ba shi ne siffar Allah amma ba inda Allah ya ce ni na iya makirci Allah bai fada ba ko da kwa zai kira siffar makaru bai shi makiri ne saboda bai saboda ba a jingina sunan Allah ga abu bai muni ko abu na tozarta ko na walakantawa kuma in kana karantar da addini karkar ka dauka kaman kai kadai ne ka tsira mu fa yanzu da muke karantar da ku da duk wani mai wa'azi a Najeriya ko a duniya ba mutum ɗaya da ke da tabbacin dan aljanna ne a yanzu babu shi yadda talakawan ke jin mu suke nema a wurin Allah mu ma haka muke nema so kar ka tsauna kana kan ka dauka kai an gafarta maka kai ka tsira su su ne halakaku ba haka addinin yake ba da kai da su duka wurin Allah kuke nema kai da su kowa yana daidai yana kuskure kai da su kuna ibada Allah ne kadai ya san aikin wa aka karba wannan sai sa kai ma ka dauka ba kana magana akan kai dan aljanna su yan wuta bane a'a kai da su masu neman aljanna ne sai ku tausaya wa junanku a wajen magana da lafazi da karantarwa da jinkai da nuna girman rahamar Allah wannan sai ya sa a fahimci juna abi Allah aje a shiga aljanna da Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya babi na 47 tahni'atul maulud lahu wa jawabu tahni'atul maulud taya murna da ake na al-maulud al-mauludila tahliyatul mauludila wato taya murna da ake ga wanda aka masa haihuwa shine al-walid aw al-walida kace hani'atul walid aw tahniyatul walida wato taya mahaifi ko mahaifiya murna in sun samu karuwa ta haihuwa wa jawabuhu da kuma amsar da ya dace baba ya bayar ko uwa ta bayar in an yi congratulating dinta ko shi akan karuwar haihuwa da suka samu mafhum tayyib bismillah barakallahu laka fil mawlid wa shakawta walid wa balagha ashuddahu wa بارك الله لك في الموهوب لك بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره ورزقت أشده ورزقت بره ويرد عليه المهنا فيقول بارك الله لك وبارك wannan addu'a guda biyu da ustaz ya karanta na farko shine addu'a da kake yi wa wanda aka masa haihuwa addu'a ta biyu kuma shine amsar da ya dace ya baka wannan addu'a a magana mafi inganci asalinta ba hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a magana mafi inganci ijtihari ne na ɗaya daga cikin tabi'ai da ake ce masa al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri rahmatullahi alai al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri rahmatullahi alai shi cewa Hasan al-Basri amma asalin sunan shine al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri shine cikakken sunansa ijtihadi nasa ne wanda yana cikin tuhfatul wadud da kamil maulud na ibn al-Qayyim aljauziya rahmatullahi alai a shafi na 349 cewa idan aka maka haihuwa in wani ya gamu da kai abin da dace ya gaya maka ko ka gaya wanda aka haihuwa shine barakallahu laka fil mawqubi Allah ya maka albarka a cikin al mawqubi abin da aka haifa maka wa shakartal wahiba kuma Allah ya baka ikon gode masa me wanda ya baka waye baka haihuwar shine Allah Shi ne wa shakarta ke nan ya zama kaman Allah ya baka ikon godiya gare shi Shi ne wa shakarta ba wa ga ashudda Allah ya sa dan ko yar ta kai ƙarfi. Allah ya sa su kai ƙarfinsu wato Allah ya tsawaita kwanansu a more su morensu nan ba sai kai ba shi ya iyayen mu suna da wata al'ada mai kyau za ka ga iyaye tun a da ko akwai saɓani idan mata biyu suna yi mijinsu ɗaya ko uku ko hudu iyaye na da ba sa cutar da ɗan wance sai su ce ɗakan ai kowa ne ɗa na menene na kowa ne in aka samu gida da ake da haɗin kai sai ka tashi ma ba ka gane wace ce ka ba akwai waɗanda muka tashi da su a gida ɗaya wasu suna ma biya da sunan mahaifinmu ne ba a taɓa sani bari na a gidanmu na san cewa asali ba babanmu ya haife su ba har ga Allah sai ina sakandare na gane saboda ba mu da bambanci da su kuma ran da na gane na cewa mahaifiyata wani kan babanku sai ce wai gaya maka Baban da mana wai gaya maka wai kar ma a ce maka ba ku da ba dan ruko ne ko wanda ake kula da shi ne ka je ka rena shi ko ka walakanta shi ka ce ba ku da ba ba za mu a bari ka sani ba saboda mai saboda irin nagarta ta iyayenmu in a gidanku akwai mai gadi sunansa baba mai gadi in akwai mai sai da ruwa dattijo sai a ce baba mai ruwa in akwai mai kawo ice sunansa menene baba mai ice in akwai tela sunansa baba tela saboda mai wai karka walakanta wani kowa baba ne a wurinka amma a yanzu fa yanzu ya ake bare ku yan abuja yan bariki ɗan bariki ‘ya'yan ma yanzu ba sa hausa ba sa fulatanci ba sa karo da sai turanci sai turanci sai kaga wai shi uban wai ya fi ƙarfin wai ya musu hausa ko ya musu fulatanci ko ya musu karo wai sai turanci ake yi ba abin takaici muna ta turancin ba su ma muna yi ba ina ruwan bature da kai kana turanci a najeriya ina yi fulata. mun tashi yanzu duk yarenmu yawanci an manta su a cikin fulani musamman zan taɓo na northwest arewa maso yamma ina zaton kashi goma cikin ɗarin fulani wurin ba sa jin fulatanci wani ma ba fulatan ne amma saboda tsabar bai ji ya mamanta fulatan ya zama shi menene ya zama shi ba haushe ne kadai bai ma ji amma an kada sai ka ce eh kakanninmu ai fulani ne to kai ka canja tun akai kai ka canja so to ita fulatancin yan abuja ma kin ma abuja kinta suke yanzu akwai gidajen da ba a hausa kuma shi din ya je zai tafi london ɗin kuma ya je ya faɗa ka rike shi <clears throat> ya yi awa shida a rike da kirin saku ya sha saboda ba a yadda da shi ba shi kuma a gidansa ba a hausa ba a fulatanci ba a kano da zai mai sai turanci da ko kake ji kuma yanzu mun kai matakin da wai wanda ma bai iya turanci wai ana ganin sa wai is not an intellectual a Najeriya wai is not an intellectual idan aka iya haka yanzu kenan duk kasashen larabawa da official language su arabic ne they are not intellectual yanzu duk kimiyya da fasaha da fourth industrial revolution da ake a china suna sahun farko yanzu a duniya ba da fulatanci suke ba da chainanci suke yi ka je ka ga south korea da yaren su suke karantarwa ka ga technology su ne leading nations a duniya a technology ba ma wanda iya turancin in ka fita a Europe din daga Ingila in ka shiga Germany jamusanci ake yi in ka je Italy ba turancin ake ba in ka je Spain ba turancin ake yi ba <laughs> amma mu anan muna muna dako kuma wanda ma bai iya ba ganin su ake ba kauye wai da kiki wani ya haddace Qur'ani ya sha hadisai yana larabci kamar ruwa amma har yanzu ba a yadda da shi mai ilimi bane kuma ba a yadda shi mai fasaha bane amma wanda ya karanta history da turanci ya haddace duk asatirul awwalina shi intellectual ne kuma ya yadda shi musulmi ne ko bai iya fatiha ba kuma a karatu bai je ko fala sadaka wala salla ba ya gudu a tsangaya amma shi intellectual ne haba jama'a kai ka ji wani hukunci kuma yanzu muna da wani siga wai masu addini da kikai ne addinin da duk abin da zaka yi a duniya shi yake baka guidance shi ne linzaminka amma wai gani kake wai mai addini akwai abin da ba zai sa baki ba wai bai sani ba <laughs> Allah shi samu wanye lafiya wa balaga ashudda Allah ya sa ya kai karfinsa warzuqta birra kuma Allah ya azurta ka da nagartansa wato Allah ya sa ya zama salihin bawa shine Allah ya birra Allah ya sa azurta ka da nagartarsa wa yuraddu alaihi almuhanna wanda kuma ake masa wannan tahani'a din fa yaqulu sai ya ce wannan addu'ar farko da ke ta alhassan ibn abi hassan albasai rahmatullahi wannan ta biyu kuma ijtihadin yan bayansa ne shine sai ce allahu laka Allah ya maka albarka wa baraka alaika kuma Allah ya sanya albarka a kanka wa jazakallahu khaira Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi wa razaqakallahu misla Allah ya baka irinsa kai ma idan Allah zai baka aikuwa ya baka irin wanda ka roka mun mai nagarta wa ajzala sawabaka Allah ya yawaita ladanka kan addu'a da kamini so shi sa addu'a ma in haihuwa ma aka yi ana addu'a kamar yadda ake a aure za mu karanta gaba haihuwa bisa ga ijtihadin magabata ana yin sun yi ne kuma ganin dukkan inda Allah ya ba mu labarin haihuwa a Qur'ani na annabawa sukan yi godiya zuwa ga Allah da ya ba su haihuwa ba lokacin kawowa saboda ina kamar lokaci ya ja saura minti nawa minti daya eh to ai sai mu dakata in minti ɗaya ne insha Allah sai mu tashi akan babi na nawa babi na 48 ko insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa abin da muka karanta ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya jika iyayen mu da malaman mu Allah ya gafarta musu Allah ya kula da zuriyar mu Allah ya kula da zuriyar mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل كل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين هو يكرمت كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك